Večera, draga braće i cijene sestre, kao što je već najavljeno, govorit ćemo o svojstvu Allahovog subhanahu wa ta'ala govora i drugom svojstvu Allaha anđele vana, to je svojstvo glasa ajeta ima mnogo koji utvrđuju navedene osobine Allaha subhanahu wa ta'ala, također i sunet poslanika sallahu alihi wasallam to potvrđuje na mnogim mjestima. Zato akida ehli sunneta sedbenika Muhammeda alihi salatu wa salam čvrsto, znači vjeruju i potvrđuju da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan svojstvom govora. Da Allah subhanahu wa ta'ala govori i da je taj govor stvaran. I ovo jako bitno da se zna. I da je taj govor stvaran. Odnosno da je to stvarno svojstvo koje je pri Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Odnosno da je to svojstvo Allahovog tebare kevetala veličanstvenog zlata njegovog bića. I o ovom ćemo ako da mi govoriti večeras znači mnogo. Što znači, draga braće i cijene sestra, da ovu tematiku, ovo poglavlje, znači jedno veličanstveno poglavlje u islamu, a to je opis Allaha dželevala, na način kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao u svojoj plemenitoj knjizi i sunnetu poslanika Muhammeda alaihi salatu wasalam je stvar koja znači koju treba svaki pojedinac dobro da poznaje da zna koga obožava koga voli, koga poštije i cijeni, odnosno kome i badet čini. A ovo je večerašnje osobine o kojoj ćemo mi govoriti, kojom se Allah Đelevala opisao, učenjaci kažu da je jedna od najveličanstvenijih Allahovi osobina. Znači Allahov savršeni govor kojim se on subhanahu wa ta'ala opisao. Ibn Taymi je rahimahullah je rekao, znači e, kazao svojim fetvama, gdje kaže naši dobri prijethodnici i imami, znači i selef i, i ime su kazali Allah govori svojim htijenjem i moći. Njegov govor je od uvijek, odnosno ne prestaje govoriti ako to ne želi. Jer svojstvo govora je savršena osobina, onaj koji govori savršeniji je od onoga koji ne govori, a onaj koji govori svojim znači htijenjem i moći je savršeniji od onoga koji ne govori znači svojim htijenjem a onaj koji nije prestao govoriti svojim htijenjem i moći je savršeniji od onoga koji je govor znači po pitanju njega moguć ili znači nakon nemogućnosti razumijete ovo kada analiziramo i kada shvatimo i da se pokušamo shvati razumijeti mi znamo da postoji u islamu frakcije koje se pripisuju islamu, odnosno tvrde su oni na pravom putu, na stazi na kojoj je bio poslanik Ali Salatu Wasalam. Pa ćemo vidjeti znači da su takvi negirali da Allah Jalla Vala govori, da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala govorio, da je Allah Jalla Vala se obraćao poslanicima, da će Allah Subhanahu Wa Ta'ala znači govoriti na sudnjem danu, da će Allah Subhanahu Wa Ta'ala razgovarati na sudnjem danu, da je Allah Subhanahu Wa Ta'ala taj koji znači u, u, ni sada, znači u sadašnjosti ne govori niti se obraća nekome od stvorenja. Sve su to znači negirale Allahu subhanahu subhanahu wa ta'ala. A ovdje Ibn Taymi govori da onaj koji govori, znači Allah žele vala, ko opisan savršenstvom govora, koji se obraća, koji govori i posjeduje znači e, svojstvo glasa je savršeniji od onoga koji ne govori. Allahu ekber. <laughs> Zatim ovu savršenu osobinu, draga braćo i cijene sestre, utvrđuje i potvrđuje i Kur'an i sunnet. E iđma selefa, oni koji su na stazi poslanika sallahu alihi vselem. I oni kažu, i ovo je jako bitno, u onim znači, uvodnim predavanjima kojima smo govorili, da je Allaho te barek vetala govor, znači ta osobina, da je od njegovi lični stalnih osobina. Što ima značenje da Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji govori od uvijek i zauvijek i nije prestao govoriti. Dok s druge strane, znači, ovo kada pogledamo na ovakav način, kada se analizira, pripisuje se kao stana lična, uh, uh, lično svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. S druge strane, znači, kada pogledamo da se Allah te barek wa ta'ala govor odnosi na mešiju, na Allahu subhanahu wa ta'ala volju. Znači, govori kada on subhanahu wa ta'ala hoće, gdje hoće, znači kada hoće. Što znači da s druge strane, ova osobina Allah subhanahu wa ta'ala potpada pod osobine znači njegovih dijela i radnji koje su vezane za njegovu volju. Razumijete? Znači sa oba dvije strane, mi smo kazali na početku da Allah Đelala posjedi osobine koje su stalne, uvijek znači e, aktivne uz Allaha subhanahu wa ta'ala kao svojstvo vida. Ne prestaje. Dok naprije njegovo subhanahu wa ta'ala e, spušta njalčko nebo od osobina, znači njegovih dijela i radnji spušta se kada on hoće, a kada neće, znači on subhanahu wa ta'ala se ne spušta. Tako da sa oba dvije tačke gledišta, jedne i druge, eh, Allah dželevala je opisan ovom savršenom osobinom koja potpada i pod svojstvo, znači Allahovi subhanahu wa ta'ala lični osobina, a s druge strane znači potpada pod svojstvo Allahovi tebare kvetala radnji koje su znači eh, određene njegovom voljom kada on hoće to čini, kada ne želi, kada neće, to on subhanahu wa ta'ala ne čini. Zatim, e, ajet koji ukazuje na savršenstvo Allahovog te bareke ve ta'ala govora jeste iz, su, iz sure El Kef 109. ajet, Allah Đelešanu kaže Kula ukane al bahru midaden li kalimati rabbi le nefida al bahru qablen tenfede kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi mededah. Ovaj ajet kada promislimo, draga braćo, o njemu i kada razmislimo, vidjet ćemo na savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Vidjet ćemo na savršenstvo njegovog subhanahu wa ta'ala govora. Danas mnogi pisci iščekuju inspiracije, znači da on bude nadahnut, pa odlazi na posebna mjesta kako bi jel napisao par odlomaka, par rečenica i na kraju znači gotovo, halas, ne može više. Ili čitav život koji je jedan od najboljih pisaca, koliko može dijela napisati? I ne može više to ostaje iza njega. Neko čita živo se trudi i ne može jednu brošuru znači sastaviti. Ili jedno pismo i slično tome. Ovaj ajed ukazuje, djela Đešan kaže, kul, reci kada bi more bilo mastilo, Allahu ekber, kada bi more bilo tinta, da se ispišu riječi gospodara, znači moga, more bi presahnulo, presušilo, ali ne i riječi gospodara moga. Znači Allah dželle ala njegov govor je vječan nikada ne može proći, nikada ne može nestati. Toliko znači Allah subhanahu wa ta'ala je opisan savršenom ovom osobinom. Pa i kada bi se znači pomogli sa još jednim sličnim ne bi ispisali riječi Allaha te bareke te bareke ve ta'ala. Zamislite, Znači ovo je jedan od ajeta koji ukazuju na veličinu veličanstvenog Allaha subhanahu wa ta'ala i savršenstvo njegovog govora, njegovih, njegovih tebare ta'ala riječi. I zato, draga braćo i cijene sestre, ehli sunne znači, čvrsto vjeruje u svojstvo Allahovog subhanahu wa ta'ala govora, na što puću jasno i kuranski, znači hadijski tekstovi koje ćemo mi večera citirati tako boda. Zatim vjeruju da Allah subhanahu wa ta'ala govori i nije prestao govoriti. Znači Allah subhanahu wa ta'ala govori i nije prestao govoriti. Svojim savršenim govorom, kada on te bareke ve ta'ala hoće, šta on subhanahu wa ta'ala hoće i gdje hoće. Znači kome hoće da se obrati, kome hoće nešto da kaže, to je sve vezano za Allaha subhanahu wa ta'ala i njegovu, znači njegovu volju. Zatim, potvrđuju, znači sjedbenice ehli sunita potvrđuju el munadat. Šta znači ova riječ munadat ovdje? Ona obuhvata, draga braćo, da Allah subhanahu wa ta'ala yunadi wa junađi. Yunadi wa junađi. Odnosno, obuhvata da Allah žele wa ala glasno i tiho se obraća, odnosno doziva. Da se Allah subhanahu wa ta'ala glasno i tiho obraća. Yunadi, učenjaci kažu da je to obraćanje sa povišenim glasom. Wa junađi, da je to obraćanje znači sa tihim, sa tihim, sa tihim glasom. Znači ovim je Allah subhanahu wa ta'ala opisan da on junadi ve junađi, da on govori, da se on obraća, znači da on kazuje. Zatim, e, Allah subhanahu wa ta'ala je opisan savršenim govorom, odnosno svojstvom savršenog govora, koji obuhvata, draga vraću, pogledajte, znači koji obuhvata, kao kažu učenjaci, znači da taj njegov govor sadrži huruf slova i saut, glas. Što znači da je oba dvoje, obaveza potvrditi znači da je njegov glas odnosno njegov govor sastavljen od slova i glasa znači od slova i glasa kažu a govor ne može biti osim sa glasom i slovom ali sve ovo draga braćo treba da bude na umu znači da Allah subhanahu wa ta'ala kada se opiše nekim od svojih savršenih osobina, te osobine nisu ni u kom slučaju slične osobinama stvorenja. Pa tako ni svojstvo govora, svojstvo glasa, ni u kom slučaju, znači nije slično svojstvu e, govora i svojstvu glasa stvorenja. Jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže Lej se ke misli i šaj um vahuas sami ul basir. Allah subhanahu wa ta'ala znači kaže niko nije kao on ali u isto vrijeme on sve čuje i sve vidi. Znači ne postoji neko da je poput Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovom zatu, u njegovom biću, u njegovim savršenim osobinama, ali isto tako Allah subhanahu wa ta'ala je taj koji je opisan tim savršenim osobinama koje treba znači potvrditi. Zatim sljedeća mesela jeste, draga braćo, da učenjaci ehli suneta tvrde znači da, e, da postoje dvije vrste Allahovog savršenog govora. Kako? Kažu kelamu kauni qadari da postoji univerzalni Allahu Tebare Kvetala govor koji obuhvata znači onu kosmičku volju o kojoj smo mi govorili, znači kosmičku volju, odredbu na osnovu kojeg, pogledajte, na osnovu kojeg je sve stvoreno nastalo u svijetu postojanja. Razumijete? I dokaze za to i sure Jasin 82. ajed Djela Đelešanu kaže Innema emruhu iza erade še'en en je kule lehu kun fe je kun. I zaista, znači, Allah dželle vala sve može. A kada nešto odluči, znači da, da se desi, da se nešto stvori, da bude, samo kaže kun fe je kun. Pogledajte, en je kule. I da on, te barek vetala, kaže budi i ono bude. Znači, sve što se odnosi na svemir, kosmos, sve stvoreno, Allah subhanahu wa ta'ala, kada hoće nešto da stvori, samo kaže kun fe je kun. Kun fe je kun on kaže, Allah dželevala, znači opisuje se da on tada u tom trenutku kaže, budi i ono znači bude. Zatim imamo drugu vrstu, onaj koji piše, znači treba da zapiše da je prva kelamu e, kauni wa kaderi, a druga je, znači kelamu šer'i dini. Allahov govor, tebareke ve ta'ala, koji obuhvata znači sve njegove vjerozakone, sve njegove propise koje on te barek je tala spustio preko svojih poslanika. Što znači da ovo ovdje znači e, šere i dini, znači Allah te barek je tala govor, obuhvata sve svete knjige koje je Allah subhanahu wa ta'ala spuštao svojim poslanicima. Znači sve svete knjige koje Allah subhanahu wa ta'ala spuštao znači svojim poslanicima u kojima je njegov veličanstveni govor. Znači u svim tim knjigama je Allahu te bareke vatala veličanstveni govor koji opet obuhvata naredbe i zabrane. Naredbe i zabrane. Da je Allah subhanahu ta'ala govorio Znači govorio, kazivao i da je taj govor dolazio do stvorenja, do stvorenja. E, znači ovo kako smo kazali što se treba znati da ovaj Allah subhanahu wa ta'ala govor obuhvata svojstvo i njegovo znači lično stalne osobine a isto tako znači svojstvo koje koje je vezano za Allahu subhanahu wa taala volju zatim sljedeća stvar koja treba se pojasni da Allahu subhanahu wa taala obraćanje stvorenjima se opet dijeli na dvije vrste prva vrsta da je to bez posrednika Znači Allah subhanahu wa ta'ala kada se obraća stvorenjima biva na način, znači bez posljednika i druga vrsta preko posljednika. Kako? Znači ova prva vrsta bez posljednika poput znači Allahovog tebare kevetala razgovora sa Ademom alaihi salam. Poput Allahovog razgovora sa Musaom alaihi salam, ili kako učenjaci navode i treći znači primjer poput znači razgovora Allaha subhanahu wa ta'ala sa Muhammedom, našim poslanikom sallallahu alejhi ve selleme u noći Isra i Mirač kako bilježe Budaju sa sahih sanedom. Allah Đelešanu kaže u suri Al-Araf u 22. ajetu وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَ Allah Đelešanu kaže znači kada je zovnuo وَنَادَاهُمَا Allah subhanahu wa ta'ala zovnuo njih Njihov gospodar ih je zovnuo i tada im je kazao, zar vam to drvo nisam zabranio, znači to drvo, e, zar nisam učinio vama zabranjenim. Koga je, znači u tom trenutku Allah wa nadahuma, došlo u dvojini, da je Allah dželevala pozvao i Adema i njegovu, i njegovu ženu, rekavši, znači, zar vam to drvo nisam, nisam zabranio. Ili u suri Nisa u 164. ajetu, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا da je Allah subhanahu wa ta'ala znači kazao Allah je sigurno sa Musaom razgovarao. Ovdje znači jasno i precizno Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je razgovarao sa Musaom. I ehli sunet znači vjeruje čvrsto da je Allah subhanahu wa ta'ala se ovdje obraćao bez posrednika i Ademu i Havi, odnosno da je obraćao se isto tako i Musa'u alihi salatu wasalam. I druga vrsta koja je svima nama poznata da je to preko posrednika, znači u onim trenucima kada su objave bile ili određeni vjerozakoni spuštani određenim poslanicima da je Allah džele vala slao meleke koji su donosili znači te radosne vijesti ili o, stvari na koje su ukazivalo strane Allaha subhanahu subhanahu wa taala znači Allahu subhanahu wa taala govor koji je objavljivan Allahu obraćanje stvorenjima preko znači preko posrednika i ovo znači mi čvrsto vjerujemo kako znači e, potvrđuje ehli sunne ove osobine Allahu subhanahu wa ta'ala. Dokaz je ajet iz sure Šura, znači 51. ajet وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوهِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ Allah Đelešanu kaže jednom čovjeku nije dato da mu se Allah obraća osim na jedan od tri načina. Nadahnućem i ovo učinjaci e, e, nadahnuće ovdje, znači ova tri načina koja se spominju u, u ovom kuranskom, nadahnuće opisuju da je to o, najbrži način, najbrži način e, dijela objave koje je dolazio preko, znači, putem, e, putem snova, putem snova koje su znači, osjećali vjerovjesnici. Ili iza zastora, znači druga vrsta, ili iza zastora, ili da pošalje iz zaslanika koji negovom voljom objavlji ono što on želi. A on je zaista Allah te barek ve tala uzvišen i mudar. Znači ovdje vidimo, ovdje vidimo dokaz za ono što smo kazali. Zatim imamo riječi poslanika sallallahu alihi veseleme u hadisu koji bilježi Buharija. Od Ebu Hurire da je kazao je kulu i na nebija e, zaista znači da je poslanik sallallahu alihi veseleme kazao i da kada Allahu emre fis sema' kada Allah Đelešanuhu e, odredi neku stvar, neku naredbu na nebu. Pogledajte što se nakon toga dešava. Kaže, meleki udare svojim krilima, izražavajući tako počinjeno s njegovim riječima. Kao kad lonac udari od glatko kamenje. Pogledajte, zatim znači ovo glatko kamenje nastavlja poslanik sa Selem. Zbog čega? Kaže, iz straha, odnosno kada strah iz njihovih srca bude otkonjen, kažu. Znači, toliko se prestraše kada čuju Allahu te Tebare Kevetala govor, odnosno kada Allah Subhanahu Wa Ta'ala odredi nešto na nebu. Pa kada taj sta, e, strah bude, znači, nestao, kada ode iz njihovih srca, kada se otkoni, kažu u tom trenutku, Mada kale Rabbukum? Šta je gospodar vaš rekao? A drugi odgovore, znači, a druga skupina odgovori kao istinu je rekao, on je uzvišen i veliki. Ovdje, Buharija, kako bilježi, kazali smo, ka, e, znači, stoji, Mada kale rabbukum, na početku, i za kada Allahu emre fisema, kada Allah odredi neku odredbu na nebu, znači, meleci urade to što urade, zatim kažu, kada straha nestane, što je rekao vaš gospodar? Druga skupina kaže al haqqa, on je rekao znači istinu. Wa huwa al-aliyul kabir, on je uzvišen, znači i velik. Ovdje učenjaci koji komentarišu znači Sahih Buhari kažu da je ovaj e, e, hadis znači jako bitan u dokazivanju da Allahov te bareke ve taala govor nije stvoren. Jer ovdje se ne odnosi, znači, meleci, ne bi, ka, meleci bi kazali šta je Allah Đelešanu stvorio. Razumijete? već dokazuju znači da Allah subhanahu wa ta'ala govori da Allah subhanahu wa ta'ala govori da ima svojstvo govora gdje kažu znači maza kale rabbukum šta je gospodar vaš kazao znači ovo je odgovor onima koji negiraju svojstvo govora Allahu te bareke te bareke ve ta'ala zatim imamo drugi hadis isto tako koji bilježi Buharija A ne Sa'idin al-Hudri da je poslanik alaih sallatu wasalam kazao Jakulu Allahu azza wa jalla jeome l-qiyame. Znači ovaj hadis gdje kaže poslanik sallahu alaihi wasalame Allah Đelešanu će na sudnjem danu kazati. I ovo je jako bitno. Ja Ademu. Znači ja Ademu. Jakulu lebejke rabbena vasadejk fejunadi bis saut. I ovo nam je dokaz ovdje. Allah Đelešanu će znači na sudnjem danu kazati i kaže poslanik yakulullah Allah dželešanu će kazati šta će kazati o Ademe o Ademe pogledajte pa će Adem kazati rado ti se odazivam i stojim ti na raspolaganju a onda će on pozvati fejunada znači bi saut pa će Allah dželešanu fejunadi bi saut pa će Allah dželešanu glasom pozvati Znači, Allah Đelšanu će sa glasom pozvati. Ovdje isto tako komentatori, znači, ehli sunetske, znači, akide ehli suneta, kažu da ovdje, znači, ovo fejnadi, da će Allah Đelešanu pozvati glasom bi saut, znači, ovaj dio hadisa se odnosi na pojašnjenje, odnosno, tefsir je kulullah. Da će Allah Đelešanu kazati, o Ademe, A nekako oni koji negiraju svojstvo govora Allah te bareke ve taala kažu da će tada neki melek od Allahovih meleka pozvati i kazati, znači u nastavku, nastavak ovog hadisa ide, in Allah je muruk, zaista Allah je Đelešanuhu ti naređuje da izdvoji svog potomstva skupinu za vatru, odnosno za džehennem. Pa kažu, znači, nastavak, Allah ti naređuje da izdvoji svog potomstva skupinu, kažu da će to riječi kazati melek, da ti Allah naređuje da izvojiš iz svog potomstva, znači skupinu koja je za vatru. Međutim, ehli sudne, kako smo kazali, vraća znači, ovaj dio ovdje gdje se kaže ja Ademu, kada ga pozove o Ademe, Fejnadi bi saut pa će biti pozvan znači sa glasom, sa glasom, zaista ti Allah naređuje da izdvojiš svog potomstva skupinu za vatru, džehennem. Pa uh, radi fajde da nastavimo znači hadis, pa će Adem Ali sallatu vesselam kazati, a koja je to skupina za vatru? Kazat će znači Adem Ali sallatu vesselam. Pa će biti rečeno svake hiljade 999, Allahu ekber. Pa kaže, znači, poslanik sallallahu alejhi ve selleme, biće to vrijeme kada će svaka trudnica pobaciti svoj plod kada će novorođen će osjetiti i kada ćeš vidjeti ljude pijane, ali oni neće biti pijani, samo će to kazna Allahova žestoka biti. Znači, kada Allah subhanahu wa ta'ala naredi Ademu subhanahu pogledajte, vidjet ćete kakav je nastavak ovog hadisa. Allah subhanahu wa ta'ala sudnjem danu će se obrati Ademu. Pozvat će Adema. Zamislite kakav će to strah biti u tom trenutku. Posebno kada naredi Ademu, znači ocu, ocu čovječanstva da svoje sredbenike, svoju djecu u tolikom broju odvoji znači 999 za vatre. Razumijete? Kako će to teško biti? Znači, kaže poslanik Sala Sadan, to će biti vrijeme kada će svaka trudnica pobasi svoj plod. Kada će novorođenče osjeti, ono novorođenče, draga braćo i cijene sestre, nema grijeha. To je rođeno čisto, bez grijeha. Zatim kada ćeš vidjeti ljude pijane, ali on neće biti u tom trenutku pijani. Samo će kazna Allahova žestoka biti. Ovo je strah zbog kojeg strahuju svi. I od kojeg strahuju svi. Od Adema po svih vjerovjesnika. Osim poslanika sa Allahu alijih vseleme koji će tog dana znači s ponosom biti e, zagovara za svoj umet. I pogledaj šta se dešava tada. Kaže kada su to čuli ashabi to je pogodilo toliko da su lica znači promijenila. Kada su čuli ovu rečenicu od poslanika sallallahu alejhi ve selleme, znači toliko je to pogodilo da su se lica promijenila. Pa poslanik alejhi salatu ve selam nakon toga kaže kaže od jeđuđa i međuđa bit će 999, a od dva samo jedan, Allahu ekber. Razumijete? Toliko će biti od naroda jeđuđa i međuđa odvajano, da budu bacani u džehennem, a od vas samo jedan. Pa kaže poslanik sa selem, vi ste među ljudima kao crna dlaka na boku bijelog vola. Zati nakon toga kaže poslanik, nadam se, pogledajte ovo, nadam se, da ćete vi predstavljati četvrtinu ljudi u džennetu. Allahu ekber. Pa kaže, mi smo odma počeli tekbirati, govore ashabi. Odma smo počeli govoriti Allahu Ekber. Radovali se, subhan, četvrtini. Da bude, znači, umet poslanika četvrtina ostalonika dženeta. Pa poslanik nastavlja kaj, nadam se da ćete vi biti trećina stanovnika dženeta. Pa su, kaže, ponovo počeli donositi tekbire. Pa kaže poslanik, ali islatu wasalam, nadam se da ćete vi biti polovina stanovnika dženeta pa su ashabi ponovo počeli tekbirati. I ovaj hadis bilježi Buharija. Znači, draga braći i cijene sestre, ovaj hadis smo citirali u potpunosti zbog fajde i koristi. Međutim, glavna stvar u dokazivanju, znači večeras ovim hadisom jeste da Allah subhanahu wa ta'ala će pozvati Adema. O Ademe, I onda će Allah subhanahu wa ta'ala znači dva puta je kulullah, kaže poslanik, Allah će kazati na sudjem danu, jeumel qiyame, ja Ademu, pozvat će, o Ademe, pa će Adem da se odazove, pa će ponovo Allah Đelešanu pozvati, znači svojim glasom i kazati, onda će se odvijati ovaj razgovor između Adema, između Adema i Allaha te bareke, te bareke, wa ta'ala. <clears throat> Zato, draga braće, znači na osnovu ovoga hadisa, ehli sunne potvrđuje da Allah subhanahu wa ta'ala govori, da je opisan govorom, svojstvom govora, onda kada on subhanahu wa ta'ala hoće. Onda kada on subhanahu wa ta'ala hoće. Sad vam je jasnije znači zbog čega ova večerašnja osobina o kojoj mi govorimo spada pod Allahove subhanahu wa ta'ala stalne lične osobine, a isto tako znači pod osobina Allahovi te barek ve ta'ala radnji i njegovi savršenih dijela. Međutim, kao što smo do sad puno puta kazali, Svemu ovome se protive džahmije, mu'tezile i oni koji slijedi u tome. Oni kažu Allah subhanahu wa ta'ala ne govori. Allah subhanahu wa ta'ala nije opisan svojstvom govora. Allah subhanahu wa ta'ala nije govorio, niti govori i neće govoriti. Pogledajte, nije govorio, ne govori i neće govoriti. Sve su negidjeli Allah subhanahu wa ta'ala. Pa su kazali da Allah subhanahu wa ta'ala je govor šta? Stvoren, na billah. Dala subhanahu wa ta'ala znači je stvorio svoj govor. Ne Neuzubila znači od ovoga njihovog govora, njihove tvrdnje. Kaže, poput ostali stvorenja, stvoren Allah subhanahu wa ta'ala govor, poput ostali stvorenja, kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio u levhi mahfuzu, ili kažu, znači s druge strane, da ga je stvorio u kalemu, u peru, a zatim je pero ispisalo Allahu te bareke ve ta'ala govor i mnoga druga, znači, njihova zastranjena, nakaradnja tumačenja i bježanje i negiranje savršeni Allahovi Tebare Kebetala osobina. Znači, oni negiraju, draga braćo, jedno od najveličanstvenijih Allahovi Tebare Kebetala osobina, a to je svojstvo Allahovog Subhanahu Wa savršenog govora, obraćanja Allahov Subhanahu Wa dozivanja, Allah, dozivanja znači, od strane Allah stvorenja, obraćanje prema stvorenjima, i sve ono što ćemo vidjeti šta će se dešavati na sudnjem danu. <coughs> Poslanik alaih sallatu wasalam kaže ma minkum min ehadin illa وَسَيُكَلِّمُهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَهُ تُرْجَمَانِ Pogledajte. Kaže poslanik sa oselem, nema ni jednog od vas, obraća sa sahabima, znači, ma minku min ahad, nema od vas nikoga, nema ni jednog od vas. Ovaj govor koji je ukazan, koji je znači upućen na sahabe, odnosi se na sve vjernike. Po, znači, brate, paže, odnosi se na sve vjernike. A da Allah subhanahu wa ta'ala s im neće govoriti, odnosno razgovarati bez zastora, bez zastora, Allahu akbar, i prevodi oca na sudnjem danu. Znači, pogledajte ovaj hadis, poslanika sallallahu alihi wasallam. Ma minku min ahadin, nema znači nikoga od vas, od svih vjernika, od svih vjernika, a da Allah subhanahu wa ta'ala neće s njim razgovarati, govoriti bez zastora i prevodioca. I ovaj hadis bilježi Buharija i Buharija i Muslim. Šta je u, u hadisu dokaz? Dokaz je, draga braće i cijene sestre, da će Allah subhanahu wa ta'ala razgovarati sa svakim vjernikom pojedinačno, kako kažu učenjaci. A to je Allah subhanahu wa ta'ala lahko kada bi Allah subhanahu wa ta'ala htio, mogao bi znači jednom djeliću sekunde da razgovara sa svim svojim stvorenjima. Također, ovaj hadis potvrđuje, draga braćo, da će to biti jasan, razumljiv govor, što jasno ukazuje da će ga stvorenja shvatiti, razumjeti bez potrebe prevodioca u tome. I s treće strane ovaj hadis je, draga braću, odgovor svim zalutalim frakcijama, sektama, koji se hvali da su oni istinski sjedbenici poslanika sallallahu alihi veselem, a negiraju, znači, Allahov subhanahu wa ta'ala veličanstveni govor. Ovo je, znači, ovaj hadis im je jasno, jasan jedan, znači, od jasnijih odgovora na njihovu zabludu, koju, znači, koju trebaju ostaviti vrace i prihvatove šarijaske tekstove u koji, znači, nema nikakav vid sumnje, vid sumnje. Zatim sljedeća stvar, e, sljedeća mesela ili pitanje jeste da je obavezno vjerovanje, draga braćo, da je Kur'an stvarni Allahov govor, da on nije stvoren. A koga smatra da je to ljudski govor ili da je stvoren, postaje nevjernik. Znači da je Kur'an stvarni Allahov govor i da nije stvoren. Ovo je jako bitno, ovo je akida ehli sunneta. Znači da je Kur'an stvarni Allahov govor i da on, znači, nije stvoren. Jer u, sebe sebenice ehli sunneta vjeruju, draga braćo, da je Kur'an sa svojim slovima Allahov govor. Znači, dobro slušajte, da je Kur'an sa svojim slovima Allahov govor. On ga je govorio svojim slovima i svojim glasom kao što znači njegov govor nije kao govor stvorenja, tako ni njegov glas nije kao njihov. A govor, ovo su njihova pravila učenjaka, a govor ne može biti osim glasom i slovom. Što znači Kur'an je objavljeni Allahov govor, nije stvoren, od njega potiče i njemu će se vratiti. Od njega potiče i njemu će se vratiti. Znači, on je s Kur'anom govorio Allah te bareke ve taala podario kao emanet i odgovornost Žibrilu da ga spusti i objavi na Muhammedovo sallallahu alihi vasallam srce. I Kur'an i Sunet, draga braćo, i konsenzus učenjaka ovo dokazuju. Znači da je ovo Allahu te barek vetala govor i da nije stvoren, da od njega potiče, njemu će se, njemu će se vratiti. Zato brate, znači, e, pažnju na riječi mama Tahaviju koji je kazao, rahimehullah, u riječima, znači, kada je rekao i Kur'an je u istinu Allahov govor. Od njega je potekao taj govor, mada mi ne znamo njegovu kakvoću. To je, znači, mi ne ulazimo u njegovu kakvoću. Kakvoća toga je nepoznata. Spustio ga je svoje poslaniku putem objavi. Vjernici su to povjerovali sa iskrenošću ubijeđeni da je to istinu Allahov govor i da nije stvoren kao što je slučaj sa ljudskim govorom. Koga čuje bude smatrao da je to ljudski govor, ta je počinio kufr, takvog je Allah pokudio, prekorio i obećao mu džehenem sekar, pa kaže sa uslihi sekar, govor Allah Đelešanu suri mu 10.26. ajat u sekar, ću ga ja baciti, time što je uzvišeni Allah obećao džehenem onome ko kaže in hadha ila qawlul bashar. Ovo su samo čovjekove riječi. Znači Allah dželle šane obećao da će baciti svakog onoga koji kaže da je Kur'an govor znači nekog čovjeka da će biti takav bačen u džehennem. Pa kaže saznajemo sa ubeđenjem da je Kur'an govor stvoritelja ljudi i da ne liči govoru čovjeka. I ovo možete znači znači u je i <clears throat> Šta znači ovdje? Znači, Kur'an Kur'an je Allahov govor. Od njega je potekao. Ali mi, draga braćo, ne znamo kako uzvišen Allah govori. Ali je njegov govor istinit. U to vjerujemo. Allahov govor je, znači, kako smo kazali na početku, od Allahovi tebare kvetara lični osobina, savršeni osobina. Na način kako to odgovara njegovom savršenom, savršenom biću, njegovoj uzvišenosti u to ne ulazimo, mi ne znamo, ne posjedujemo znanje, znači, o tome. A ne posjedovanje tog svojstva, znači, govora, bi značilo majkavost, odnosno Allaha te bareke ve ta'ala. A znamo da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala izuzet od bilo koje manjkavost. I ovo znači treba da nam bude jasno. Zato vjernici, ovdje Tahaja govori, vjernici čvrsto vjeruju da je Kur'an stvarni Allahu govor koji nije stvoren. To je da je to svojstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i dio njegovog, dio njegovog zata i bića. Zatim treća, odnosno četvrta mesela u večerašnjem predavanju, da učenje Kur'ana je Allahov govor. Učenje Kur'ana je Allahov govor. Ehli su ne tvrdi da učenje Kur'ana znači učenje i izgovaranje Allahovog govora, pisanje Kur'ana također znači pisanje Allahovi riječi njegovog govora. Prenošenje Kur'ana je prenošenje Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. Kada čujemo učenje Kur'ana znači da je to slušanje Allahovog subhanahu wa ta'ala govora. Sve ovo, draga braćo, navedeno ne izlazi iz okvira da je to Allahov subhanahu wa ta'ala govor. Tako da na osnovu ovoga ehli sunne kažu za učenje Kur'ana, pogledajte, kažu za učenje Kur'ana, ene saute sautu kari, da je to glas koji uči, koji izgovara, da je to glas učača, wa kelam kelamullah, a da govor koji izgovaraš da su to riječi govor Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Poslanik je skazao, znači u redostavnom hadisu, za inul Kur'ane bi asvatikum. Uljepšavajte učenje Kur'ana vašim glasovima uljepšavajte učenje Kur'ana vašim glasom. Što vidimo, znači da je glas, glas karije učača, a da je ono što se uči govor Allaha te bareke, te bareke u ta'ala. <clears throat> Međutim, ovdje, kako smo već spomenuli na početku, Kur'an i Allahov govor i nije stvoren. Kur'an i Allahov govor i nije stvoren. Ali postoje se pitaj naše učenje Kur'ana – da li je ispravno u tim, znači kazati za naše učenje Kur'ana da je stvoreno ili nije stvoreno. Ili je potrebno znači da se šuti po tom pitanju. Da ne pričaš. Niko te ne tjera da pričaš o tome. Ibn Usaymin uh, u Fethu Rabil Berije, znači kada je govorio po pitanju Allahovog subhanahu wa ta'ala govora, kazao je sljedeće. Znači, postavlja se isto pitanje i šeh odgovara. Kaže, odgovor bi na ovo pitanje glasio. Što se tiče davanja, znači uopštene, apsolutne izjave za bilo koji slučaj, je li stvoren ili nije stvoren, onda to nije ispravno. Znači, da automatski kažeš stvoren, nije stvoren i slično, nije ispravno. A kaže, što se tiče detaljne izjave, da pojasniš to, je li stvoren, nije stvoren, pa pojašnjavaš, onda, kaže, možeš kazati, dvije stvari imaju. Prva, ako se pod učenje misli na izgovaranje riječi od dijela robova, onda je to stvoreno, jer su i robovi i njihova dijela stvoreni. Drugo, kaže, međutim, ako se pod učenje misli na ono što se izgovara, onda to ništa, znači, nije drugo nego Allahov govor koji nije stvoren. Pa kaže ovo je zato jer je Allahov govor jedno od njegovih svojstava savršenstva, a ni jedno njegovo svojstvo nije stvoreno. I tu je, kaže, izjava imama Ahmeda koja ukazuje na ovo, a imam Ahmed je kazao. Men kal, pogledajte, men kale lafzi bil Kur'ani mahluk, yuridu bihil Kur'an fe huve džahmijun. Kogod kaže, moj govor sa Kur'anom je stvoren i time misli na riječi Kur'ana. Pogledajte, yuridu bihil Kur'an. I time misli na riječi Kur'ana, onda je on džahmija. Pa kaže njegova izjava, znači Ibn Semin govori za izjavu imama Ahmeda, i njegova izjava i time misli na riječi Kur'ana ukazuje da ako nije Kur'an ono na se misli već puko izgovaranje riječi koje odjela ljudi, onda takav nije džahmija, Allah najbolje, a Allah najbolje zna. Ovo je govor Ibnu Sejmina, rahmetulali. E, šehr Islam Ibnu Tejmije, rahimahullah, znači kada je u Akidetul je naveo ovo poglavlje, naveo niz argumenta iz Kur'ana, znači koji ukazuju da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan svojstvom govora. Prije svega sura Nisa, u 87. i 122. ajetu Allah Đelšanu kaže وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا A čije su riječi od Allahovi istinitije. Znači ovo su sve argumenti koji ukazuju da Allah subhanahu wa ta'ala opisan svojstvom, svojstvom znači govora i svojstvom glasa. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhizuni wa ummi wa ummi ilahayn min dunillah. I kada Allah kaže Wa idh qala Allah i ovdje većina mu fesira kažu da će ove riječi biti izgovorene na sudnjem danu. Znači da će Allah subhanahu wa ta'ala se obrati e, Isau sa ovim riječima. Kada Allah kaže o Isa, sina Merjemin, jesi li ti govorio ljudima prihvate mene i majku moju kao dva boga uz Allaha. Znači ovdje e, se potvrđuje obraćanje, odnosno govor Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Zatim sura Al-An'am 115. ajed Allah šan kaže وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا La mu bedile li kelimatihi wa huwa samiju l'alim. I riječi gospodara tvoga su vrhunac istine i pravde. Znači riječi wa temmet kelimatu rabbik. Vrhunac istine i pravde, njegove riječi niko ne može promijeniti, on sve čuje i sve zna. I ovdje znači isto tako je dokaz e, svojstva Allahovog te bareke vetala govora. Zatim ajet, znači An-Nisa 164. وَكَلَّمَ Allahu Musa teklima A Allah je sigurno sa Musaom razgovarao. Zatim imamo ajet iz sure Al-Bekare 253. Sve znači ove ajete pobrao Ibn, uh, e, Ibn Taymiye kao dokaz da je Allah subhanahu wa ta'ala opisan svojstvom govora. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Neki od tih poslanika odgovali smo više nego druge. S nekima od njih je Allah govorio, minhu men kellem Allah. Kon, svima znači određenim od tih vjerovjesnika poslanika Allah subhanahu wa ta'ala e, razgovarao, znači govorio. Zatim sura Al-Araf 143. وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّ I kad nam je Musa došao, znači određen vrijeme, i kada mu je gospodar njegov progovorio, odnosno kada mu se je obratio. Sura Merijem 52. ajet, gdje Allah Đelešanu kaže وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ التُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا Mi smo, znači, ga Musa s desne strane tura zovnuli i sebi ga približili da čuje riječi, da čuje riječi naše. I ovdje ovaj ni da, kako smo kazali وَنَادَيْنَاهُ i mi smo ga pozvali, kazali smo da ni da ima e, obraćanje znači sa povišenim sa povišenim glasom zatim u sure Shu'ara eh, u 10. ajetu Allah džan kaže wa iz nada rabbuka Musa an itil qaumi zalimin a kada je gospodar tvoj Musa znači zovno idi narodu koji se prema sebe ogriješio Zatim sura al Araf 22. ajet je što on kaže: "Wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma ash-shajara", znači od e, to drvo nisam zabranio, znači to je Allah džan kazao kada ih je zovnuo gospodar njihov. Zatim u suri Kasas u 62. ajetu Uh, imamo znači riječi gospodara gdje kaže wa yawma yunadihim fa yaqulu ayna shuraka'i alladhina kuntum taz'umun in dan kada hi on pozove i kada ih on fajakul kada ih on pozove i upita gdje su oni koji ste meni ravnim smatrali zatim u suri Kasas u 65. وَيَوْمَ يُنَادِهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ I na dan kada ih on pozove i upita šta ste poslanicima odgovorili, ovdje, draga braćo, znači ovim ajetima dokaz da će Allah subhanahu wa ta'ala dozvati na sunjem danu mušrike i upitati ih, znači, o stanju, kakav je vaš odgovor bio našim poslanicima koje smo vam slali, koju su vam donosili, znači moje poslanice, da li ste odgovorili kada su vas pozivali? Znači, a ovdje je znači, dokaz, e, prije svega što potvrđuje svojstvo Allaho Tebare Kvetala govora i da će on pozvati mušrike na sudnjem, na sudnjem danu. E, Dijela Žešan kaže opet u suri Fet u 15. ajetu Yuriduna en yubedilu kelame Allah. I oni žele da promijene izmijene Allahove, Allahove tebareke, ve ta'ala riječ. I mnogi drugi ajeti znači, koje je Ibn Taymije naveo kao dokaz ko, koji utvrđuju i potvrđuju svojstvo Allahovog te bareke ve ta'ala govora. <laughs> Mi na kraju možemo još kada, draga braćo, da ovo ubjeđenje kada suli u srce muslimana, jednog vjernika u Allaha subhanahu wa ta'ala, da je njegov gospodar taj koji se opisao i koji posjede savršenstvo govora, Eh, koji on subhanahu wa ta'ala govori da je to njegov savršeni govor, a od njegovog savršenog govora da je i Kur'an kojeg učimo, kojeg znači slušamo, kojeg je eh, spustio, objavio preko poslanika sallallahu alihi veseleme, znači čovečanstvu, mora, draga braćo, da vjeruje takav vjernik, da je sav taj njegov govor, Allaha subhanahu wa ta'ala, znači čista uputa, lijek i svjetlo nur za naša srca, da je to vrhunac svake mudrosti, ljepote, u načinu izražaju e, pojašnjenja svih tih propisa i da tom Allahom te bareke u tala savršenom govoru nema kraja. Kako su znači, na početku naveli ajeti sure Kef. Znači Allahom govoru nema kraja. Niko ne može pobrojati Allahove te bareke u tala riječi. Niko ne može, znači nije u stanju znači da pobroji Allahove te bareke u riječi. I s druge strane čvrsto vjeruje svaki pojedinac čitajući Kur'an, slušajući, znači šta je Allah te bareke vatala e, kazao u svojoj plemenitoj knjizi. Vidi da je to uputa, uputa za čovječanstvo. Uputa znači u kojoj je svaki hajr, da nema niti može postojati nešto slično Kur'anu da ne može postojati nešto slično načinu izražavanja kao što je to Allah subhanahu wa ta'ala, znači kako se izrazi, kako je govorio u svojoj knjizi. Zatim sve informacije o kojima nas Allah subhanahu wa ta'ala obješta o drevnim narodima, o stanju znači, koje, na koje će umet naići, odnosno e, e, čovečanstvo, zatim e, sudnji dan, preznaci sudnjega dana, nigdje ne možemo to naći kao što je to znači Allahove te bareke wa ta'ala knjizi. Zatim da je ta knjiga Kur'an, Allahov govor, dokaz, argument koji Allah Đelešanu uspostavlja nad ljudima. Onaj koji ga čuje, zatim glavu okrene, nema više pravo da kaže ja ne znam. I nema pravo da se on nakon svega toga e, e, e da se nakon toga znači brani neznanjem odnosno da se opravdava neznanjem Kada čuje Allahove riječi, nakon toga okrene glavu, nema pravo da se opravda svojim neznanjem, jer Allah Đelešan kaže u suri Nisa u 165. ajetu, Rusulem mubashirine wa munzirine li alla yakuna lin nasi ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima. I govori o vjerovjesnicima, poslanicima koji su radosne vijesti i opomene donosili da ljudi poslije poslanika ne bi nikakva opravdanja pred Allahom imali, Allah je silan i mudar. Pogledajte, ko razmisli o ovome, znači ovim, Na vjerovjesnici poslanik alaih sallatu wasalam koji je došao sa Kur'anom, došao je sa dokazima, sa argumentima koji ukazuju na Allaha subhanahu wa ta'ala koji pojašnjavaju kako mu robovati, kako je badet mu činiti. Nakon tog dolaska Kur'ana ko glavu okrene, ko ne želi da čuje, ko ne želi znači da, da slijedi to, neće imati opravdanje pred Allahom te bareke ve ta'ala za svoje stanje u kojem je bio وَكَانَ Allahu azizan Hakima. Allah je moćan. Moćan je svakog onoga koji glavu okrene kazniti. Također je moćan svakome onome ko želi uputu da ga uputi Allah subhanahu wa ta'ala i on je hakim, on je mudar u svim tim svojim propisima, savršenstvo mudrosti, savršenstvo mudrosti i način njegovog izražavanja. Tako da nakon čitanja i učenja Allahov te bareke ve ta'ala govora, vjernik pazi šta govori, šta priča, boji se i strahuje od Allaha subhanahu wa ta'ala, a u isto vrijeme mnogo veliča i slavi svog uzvišenog gospodara koji je opisan tim savršenim osobinama, a posebno savršenim govorom kojeg mi čitamo i učimo i znači slušamo. E, naravno sve ovo, draga braćo, su plodovi plodovi ispravnog svatanja i razumijevanja Allahovi te bareke vatala savršenih osobina onako kako su i shvatili sedbenici ehli sunneta. Ada, koji slučajem ne shvatiš, ne razumiješ, ne do Bog, znači e, ove osobine na način kako je shvatio ehli sunne, pravi istinski sredbenici Muhammed alaih salatu bio uskraćen svih ovih plodova, znači u načinu shvatanja i razumijevanja. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na put istine, na put sa kojim on te bareke wa ta'ala zadovoljan, da nas učvrsti na tom putu, sve do dana dok ga ne susretimo, a onda je Subhanahu wa ta'ala zadovoljan s nama, da oprosti nama, našim roditeljima, da zbliži naša srca, da ujedini e, muslimane u čitavom svijetu, da ujedini safove muslimana, da zbliži naša srca na istini, da nas pomogne učini istinskim pravim sebenicama Muhammeda sallallahu alihi vseleme, da oprosti nama, našim roditeljima i svim muslimanima. Subhanak Allahum, hamdika, šadan la ilaha ila entestak, virka, tubu lik. I da vas Allah subhanahu wa ta'ala nagradi na saburu kojeg ste imali u vašem znači, dolazku i vašem slušanju večerašnjeg predavanja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.